Magandang araw sa lahat ng inyong tigapakinig, Sir Red, lalo na po sa mga nag-aabang ng SHS. Ang karanasang ito, Sir Red, ay na-encounter po ni na Mami at last year po nila ito naranasan. Nung time na iyon ay nasa dorm ako at yung sister ko at ito po ay may kaugnayan kasi doon sa bukas sara na cabinet namin. Magandang gabi po sa inyo at lalong-lalo na sa iyo Sir Red. Silent listener po ninyo ako dito sa segment na ito sa YouTube at lagi ko po itong inaabangan. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Del at ibabahagi ko po ang hindi magandang karanasan na naganap sa akin noong September 13, 2015 nang minsan pong magkaroon ng gathering ang mga kaibigan namin sa isang private pool sa Las Piñas. At ang ating ikatlong kwento, huwag ninyong palalagpasin dahil ito po ay voice message na mula po kay Che o Chai, Chai ba tama ba yon? At atin pong pakinggan ang kanyang kwento patungkol sa karanasan po nila sa kanilang bahay at nung akin pong ni-review yung kanyang audio kanina, yung kanyang voice message, patungkol ito sa sleep paralysis at uh, tinitingnan niya, tinitimbang niya kung ito ba ay may kaugnayan doon sa second hand na kama na kanilang nabili at kung ano pa yung ibang karanasan na kanyang ikikwento sa kanyang voice message, inyo pong abangan sa dulo ng ating segment na ito. Pero syempre, Yo, yo, yo muna sa lahat po ng ating mga solid HTV positive listeners. Katulad na lamang po syempre ni Zay Agno at sa kanyang uh, anak. Ang kanyang anak na napakabibo. Ginagaya yung mga voice over natin sa ano eh. Sa Sindak, tsaka dito po sa Hilakbot. Si uh, Zion Maxil. Thank you! Ayan, maraming salamat kay Zion Maxil. Hello sa'yo. Uh, huwag mo nang gayahin yung ibang makalokohan ni Kuya Red ha. <laughs> Baka madala mo sa kung kung saan. At patiktik din po natin si um, Ann Hangayo. Na-miss ko po lahat ng series ninyo at sana po magkaroon po ulit kayo. Sabi niya, since 2019 nakahilakbot na po talaga ako kada maglalaba, maglilinis, magtutupi, magluluto. Naubos ko na po halos lahat ng upload nyo kaya sana um, mag-upload po kayo na mag-upload. Sabi niya, si Ann kung makapag-utos ano, para may pinatagong kwento. <laughs> <laughs> Para may pinatago si Anne eh. Kala mo kapag utos naman. <laughs> Para may binigay na budget para sa production. <laughs> Hindi, biro lang, Ann, biro lang. At saka si Ashel Analex at yung lagi ko pong nakikita sa ating Lakbo 24-7, si Mark Rigo Tanyedo. Subscriber since 2019, pati daw sa Ilakbot Hunted History. Lahat ng uploads mo, old or latest man napakinggan ko na more power po. Salamat, salamat kay Mark Rigo Tanyedo. At sa lahat na rin po ng mga channel members natin na nakatutok sa oras na ito at ganoon na rin sa mga regular listeners po natin. Mga silent listeners, welcome kayo sa subscriber si Lakbot Story. Thank you! At tatlong kwento ang ating itatampok sa mga ka- ka pa lamang ng kanilang YouTube o kaya ng uh, syempre ngayon pa lamang po dumating. Yung third story natin ay voice message mula po kay Chai o kay Che. Kaya sana guys, please wag ninyong i-skip ang bawat kwento natin, lalong-lalo na ang voice message at ito nga yung atin pong hinihiling sa ibang mga uh, kakwentuhan natin dito sa SHS. Tapangan nyo lang, lakasan nyo ng loob nyo, mag-voice, mag-voice message na rin kayo at i-VM ninyo sa amin ang inyong mga kwento. Katulad po na inyong mapapakinggan mamaya sa pinakahuling kwento. May ikling kwento po ang first story at second story natin. At eto na, umpisahan natin kay MJ. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So nasa dorm ako at yung sister ko noon si Red. Base sa kwento ni na mami, patulog na daw sila ito noon ni daddy. Nang bigla daw po silang may nadinig na pumanhik sabay bukas ng kabinet ko. Si mami lang po yung unang nakadinig nito noon. Tapos base sa kanyang description, yung tunog daw nun ay parang meron pang nagpapagpag ng kung anong damit na galing po doon sa loob ng cabinet ko. Which is parang ganun din talaga yung ginagawa mo or namin kapag yung... Ako ba yung, ako ba yung sinasabihan niya? <laughs> Alam niyo naman pag galing sa loob ng cabinet sabi niya ganon yung tinuping damit di ba tapos isusuot mo nung time na yon nung araw na yon parang ipapagpag mo siya so parang ganun daw yung nadinig na tunog ng mami niya okay so ang akala nila tuloy ay naroroon ako noon si Red hanggang sa nadinig na lamang daw po ng mga parents ko yung biglang pagsara ng cabinet at talagang ang lakas daw nito na animoy nagdadabog. Hindi na lang daw nag-react si mami noon kung kaya't nagsabi na lang si daddy na Uwi pala yung anak mo. Pero hindi na lamang po sumagot si mami kasi nga antok na antok siya. Hanggang sa narinig nga po nila ng dalawang magkasunod na beses yung pagsara at pagbukas ng kabinet muli. Akala ni daddy ay tulog na rin si mami noon kasi nga hindi siya nagsasalita. Kaya ang ginawa po ay lumabas daw po si daddy at chinek yung kwarto ko. As in doon nga daw po nakita si Red ni daddy mismo na kung paano magbukas sara yung cabinet ko at wala pong kahit na sinong naroroon. Natakot si daddy nung time na iyon pero tumigil daw yung pagbubukas sara ng cabinet nung siya ay pumasok ng tuluyan sa kwarto. Pagbalik na naman daw po ni daddy sa kwarto nila ni mami, muli na naman nilang nadinig yung same exact na tunog. Sinabi na lamang po niya kay mami na matulog na lamang po siya. Hanggang sa nakatulugan nga nila at kinabukasan, nalaman na lamang po ni daddy nang sila'y mag-usap doon sa breakfast table na nadinig din pala o nadidinig din pala ni mami yung pagbubukas sara ng cabinet ko pero hindi na lamang daw po siya nagre-react. Nung isang araw naman, nagtutoothbrush naman na ako sa bathroom nang bigla din pong may humawak sa likuran ko at nakita ko po talaga sa salamin si Red na parang itinaas yung damit ko. Akala ko nga po ay ipis kaya hinawi ko pero wala po talaga. Hinata ko pa baba yung damit ko pero maya maya ay naramdaman ko na naman yung ganoong klasing sensation. Sa takot ko nga si Red ay nagmumog ako at ah, sa takot daw niya ay ura-urade siyang nagmumog at lumabas na ng kwarto. Nung una para sa akin ay hindi scary yung, scary yung ganitong klase mga encounters. Pero kapag na-realize mo ng paulit-ulit, saka mo na lamang mararamdaman yung takot at panic. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwento na ito, MJ. At sabi nga natin guys ano sa lahat din po ng mga nakikinig kung sakaling meron din kayong ganitong klaseng mga uh, kwentong nakakahilakbot syempre nakakakilabot para sa ilan eh pwede nyo po yung i-VM sa pamamagitan syempre ng hawak mong cellphone. Kung may audio recorder po yan, hindi na natin kailangan pa ng mga bigating, uh, alam mo yon uh, ah, audio equipment na set up. Basta malinis lang po yung audio, naririnig ka, walang background noise, hindi ma-echo. Walang problema po sa amin yung pag-VM ninyong yan. At isend nyo po yan agad, syempre sa sindakstories2008 at gmail.com. Kung kwentong pang mga kakikilig-kilig naman, syempre pwede naman din yan sa reddiaries2021 at gmail.com. Kape ni Lola Trinidad is tip coffee now available. Uh, limited stocks pa rin po ito. Syempre special flavors, butterscotch and uh, double choco. Meron din po tayo niyan. And soon, and I don't know kung meron na rin ngayon, ang Kape ni Lola Trinidad na coffee uh, a corn coffee ibig sabihin co- corn coffee na siya uh, so tingnan ninyo kung ano mga benefits ba ng corn coffee meron na rin po tayo niyan dahil alam ko naman paborito mo ang kape di ba sabi nga nila matapang ang kape pero yung umiinom marupok <laughs> di ba maraming salamat sa mga nagpo-purchase kilala niyo na po ang mga sarili kung sino man kayo nagre-repeat order at uh, nag-a-add to cart na hinihintay yung big big discounts natin maraming salamat syempre lalo na yung mga nag-purchase po na nauna ng ating mga mousepad ng ating HTV shirts uh, ah, na umabot na sa Spain. Maraming salamat Operio family at ganoon na rin sa pagtikim ninyo ng kape ni Lola Trinidad. Oo. Kasi sana umabot na rin po diyan ano, kahit hindi na, oo, na, na ah, I mean international para at least maka-order kayo na maka-order, di ba? When it comes dito sa kwento ng first sender natin, uh, I don't know ha kung ang tama bang term para sa kanya kasi ito yung mga tinatawag natin na ano eh, meron yung fear of ghost, 'di ba? Yung parang persistent, uh, intense, uh, may phobia din na tawag diyan eh. O kaya yung parang ma-mention man lang ang mga supernatural. Ang tawag nila diyan, sabi nga nila yung parang phas- phasmophobia kung hindi ako nagkakamali. Parang recently ko lang din ito nalaman. So, ewan ko lang kung ganun din kayo. Pero meron ding ibang definition kasi sinasabi nila ang phasmophobia ay abnormal fear of ghost. Siguro uh, ito'y pinepertain nila yung parang pang may narinig kayong alam mo yun, unusual na ingay sa taas kahit walang tao, alam niyo walang tao. So parang napapanik ka na, panic mode on ka na at iniisip mo ghostly apparition o kaya ghost yung gumagawa noon, something like that. Uh, pwede nyo pong i-correct yung sinasabi po ng, uh, sinasabi ko po sa inyo kasi alam ko naman mas marami kang alam. Kung mas marami kang alam, sabi ko nga sa inyo, mas mainam na i-email mo sa amin yung iba pang mga nalalaman mo patungkol dito sa mga ghost, yung fear of ghost o kaya yung iba pang mga phobia sa mga supernatural para na sa ganun syempre ay maibahagi din natin sa ating mga tigapakinig yung mga nagtsatsaga na makinig ng segment <laughs> na ito. yung walang kal yung walang kal ka ano kasusta-sustansya na segment na ito ng Hilakbot. Maraming salamat din sa mga ito sa mga patuloy din po na dumarating ngayon. Pagpasensya niyo medyo nauutal-utal ako ngayon pero magkagayon man itatawid natin sapagkat abangan ninyo ang ating VM sa pinakahuling bahagi ng ating kwentuhan. Next story naman ay mula po dito kay Del hindi po siya yung may salagubang <laughs> at ibabahagi naman daw po niya ang nangyari sa kanya noong September 13, 2015. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Night swimming po kasi yon Sir Red sa isang private pool sa Las Piñas. Kung tama yung pagkakabilang ko Sir Red, hindi po kami bababa sa 20. Siyempre kasama kasi yung mga asawa at anak ng mga kaibigan namin noon. So talagang tropa gathering po kasi ito noon. Siyempre, inuman, walang humpay na tawanan, kwentuhan, tapos siyempre kainan. Yung naganap sa resort hanggang sa, siyempre, nagkayayaan na po na mag-group picture bago po kami makalimot sa groupie namin. So nung unang picture po, okay lang yung lumabas. Pero laking gulat po namin sa ikalawang shot ng picture. Mayroon po kasing rumihistro doon Sir Red na puting ah, okay, puting tela sabi niya na parang nasa nasa aking tabi po. Pinakita niya ito sa amin yung kaibigan kong nagpicture at nang hilakbot po talaga kami sa aming nakita. As in ang hugis po niya ay parang taong nakasuot po talaga ng puti na damit. So hanggang 11pm lang po yung pag-rent namin sa resort pero 9pm pa lang nung nag-out na kami dahil na din nag, dahil talagang nagsitakutan o nagkatakutan na po lahat. Walking distance lang po kasi yung resort sa bahay ng tropa namin kaya ang siste doon na po namin ipinagpatuloy ang aming inuman na naon siya mi kanina dahil sa hilakbot namin. So kinabukasan po at magtatanghali na. Nasa bahay na ako at naghahanda na para ihatid ng aking nanay sa dialysis center dahil siya po ay mag-undergo ng process na to. Pagdating po nung hapon, unfortunately Sir Red ay pumanaw po ang aking ina habang nakasalang po siya sa dialysis at ayon sa mga doktor, inatake po siya sa puso. Doon ko lang po napagtanto si Red. Yung nakunan na, nakunan na parang taong nakaputi kagabi. Hindi po kaya pahiwatig ito o kaya naman ay gusto talaga akong pauwiin ng aking ina ng maaga para makasama ko pa sana siya nung gabing iyon. So hanggang dito na lang po si Red at maraming salamat at kahit papano'y naibahagi nyo ang nakakatakot pero malungkot na kwentong ito. More power po sa inyong lahat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, bago po natin tuluyang makalimutan, may photo attachment po dito si uh, ah, tag dito si Del. At <laughs> bago po natin makalimutan kasi pasensya po doon sa huli noon, uh, yung yung tag dito yung picture sana na ipapakita. Hindi po naisama sa editing kasi eh oo kasi mga lutang kasi. <laughs> ang ganda pa ang ganda pa yung pag-intro ko noon eh pero wala naman pala. Nag, marami tuloy nag-abang. O, oh, di ba? Pero magkagayon man, ito nga, ito yung picture po ni Del. Inattach po niya sa email. So, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At meron pa silang mga kasama doon sa likuran. Mga para mga anak nga nila ito. Tapos may mga bag. Tapos ito nga nagsishot sila. May mga baso. Ano tong pulutan nyo? Pansit ba to? <laughs> pansit daw. <laughs> anyway, huwag na natin masyadong pakialaman ito kasi itong picture nila, itong unang picture na nakikita nyo, si uh, Del, sabi niya dito sa Facebook noon, uh, siya daw yung nakaitim sa dulo. Okay, sabi niya rin dito, nagbahagi din po ako ng kwento through email. So ito nga, so hinanap ni Admin Clay. So ito nga, natagpuan natin siya dito. So siya yung nakaitim sa dulo. At uh, nung una picture, wala nga ka nga makikita. Pero sa ikalawa, meron, nga, pa, meron po talaga siyang katabi. Ayun o, oh, no, parang tela. Hindi po kaya ano, bata ito yung bata na dumaan or kung something ano ba or reflection 'Di ba parang reflection siya or 'di ba minsan ganun kasi sa mga ano eh, camera na may flash. 'Di ba minsan may mga alam mo yung nagki-create ng ganito pero ano't ano pa man, uh, sabihin man natin na may ghostly apparition ngang naganap or pagpapakita, ghost sighting, sabi nga natin dito, ghost caught on cam, uh, kayo na pong bahala ha, dito po sa second picture nila na nakikita nakababad dito sa, sa ating screen ngayon. So kayo na pong bahalang tumingin kung ito ba ay para sa inyong legit or talagang kasi kung i-zoom in natin talagang 'di ba? Para talagang nagdaan ni eh, ano? Tapos meron din siyang alam mo 'yung parang may blurry na uh, outline. So para siyang nag-glow. 'Di ba? Kaya parang makikita mo ano ang legit, parang legit, 'di ba? Uh, I don't know ha, ah. ewan ko lang sa mga nakikinig o kaya sa mga tumitingin ngayon dito sa ating uh, dito sa ating ano uh, episode, di ba? So kayo na pong bahala. Anyway, uh, magkagayon man, itong mga balikan natin yung sinasabi niya na tungkol sa mga pahiwatig, 'di ba, sa mga uh, tinatawag natin na premonition or kung ano pa man. Kayo ba meron din kayong na meron din po ba kayong naranasan na ganito na a day or a night before mamatay yung iyong, syempre yung mahal natin sa buhay, kaanak, kaibigan, eh para nagparamdam siya. Usually, ang lagi po natin na-feature dito na nagiging, alam mo yun, pahiwatig ng pagyao ng isang tao ay yung mga doppelganger. Di ba? Kung yung matatandaan sa mga previous na mga kwento natin. Pero ngayon, para siya talagang, alam mo yon naka, uh, talagang multo na. Di ba? Hindi natin alam. Ang naniniwala ako, guys kasi yung meron talagang yung meron talagang parang bedridden na eh, and hinihintay na lang yung oras, hindi siya mamatay-matay dahil meron siyang hinihintay na kaisa-isang tao o tanging tao na parang pagpaalaman, parang ganun. Kayo ba ba'y naniniwala sa ganun? Uh, ako personally, ilang beses ko na kasing naranasan yung ganun eh. Yung bang parang katulad ng limbawa dun sa mga yumaon natin na uncle, uh, sa mga tsuhin natin from mother side na uh, hinintay muna yung pinsan ko galing sa abroad. Tapos nung dumating talaga, pagkahawak na pagkahawak ng kamay niya, niya doon sa uncle namin na yun. Yun na, nalagutan na ng hininga. Ganon din sa mga lolo namin sa father side sa Ilocos na ganon yung siste na parang may hinihintay lang talaga sila tapos biglang namatay. Alam niyo yon yung ang hirap i-explain ha, ah. hindi natin alam kung coincidence lamang ba o nagkataon lang talaga. Pero minsan madali nating paniwalaan kung ano kasi nakikita ng mga mata. 'Di ba? Kung ano 'yung nararamdaman natin. Pero pagdating dito sa sinasabi nga natin, uh, pagdating doon sa kwento ni Del, 'yun nga baka pahiwating, parang binalikan tuloy niya na recall niya 'yung tungkol dun sa nakaputi, uh, dun sa picture nga na napakita natin kanina. Uh, baka daw 'yun na 'yung kanyang ina na papano na parang tuloy may regret sa puso niya na kung hindi na lang siya siguro sumama doon sa outing or gathering na yon eh baka nakasama, na, nakasama pa niya ng mahaba yung nanay niya. Pero kasi sabi nga natin, huwag natin sisihin yung sarili natin pagdating sa mga ganito kasi hindi natin alam eh. Uh, ang, ang death kasi talaga, ito yung pinaka napaka misteryoso sa, sa buhay natin mga tao. Hindi natin, wala makapagsasabi 'Di ba na kung pwede lang andun yung regret. Oo, totoo 'yon na minsan kung pwede lang sana in- in ko na lang yung yung lahat ng oras ko before she or he died. 'Di ba? Baka siguro fulfilled ka pa fulfilled ka kahit papaano dahil nakasama mo siya at ikaw yung nakasama niya bago siya yumao. Minsan may ganun tayong feeling kasi yung yung nanghihinayang tayo na kung alam ko lang sana na ito na yung pinakahuli. Ito na yung pagkakataon ay ito na yung last year niya or last birthday or last moment na makikita ko siyang humihinga. Sana uh, ah, in-spend ko na lang with him or with her. 'Di ba? Parang ganoon eh. Hanggang sa parang habang buhay, hahantingin na lang tayo niyan sa tuwing dadapo talagang kalungkutan, maiisip at maiisip natin 'yon. 'Di ba? Ang dami kasi no, ang dami talagang pwedeng possibilities or sabihin na natin na um effect, effect sa isang tao nung ganitong klase mga regret lalo na kapag sa mga yumao. 'di ba? Pero somehow kahit papano ipag-pray na lang natin na nakatawid na po siya ng maayos sa syempre sa kaliwanagan at kasama niya, niya ang may kapal at nagsisilbi na rin po nagsisilbi na po siyang gabay sa inyo. Ganun na lang po yung isipin natin kasi talagang hindi natin maiiwasan kahit anong gawin natin yung kamatayan. At lahat naman tayo tutungo dyan at sabi ko nga sa mga unang SHS natin, ang kamatayan hindi natin alam basta ang tiyak una-unahan lang talaga yan, di ba? Anyway, maraming maraming salamat sa kwentong ito at sa photo attachment na ibinahagi mo sa amin uh, si Del. At meron nga tayo, sabi ko nga sa inyo guys, yung ating Next story, last story po natin, ito ay voice message na mula kay Che. Che pala yun, hindi yun Chay at ito po ay binahagi sa sindakstories2008 at gmail.com. Magpapaalam na po ang inyong lingkod sa puntong ito at pakinggan po natin ang voice message po ng ating third and last sender at ulitin po natin, iwasan po natin na kahit papano, alam mo yun, mambash or kung hindi nyo nagustuhan yung way ng kanyang pagkikwento, mas mainam na i-appreciate na lang natin yung lakas ng loob niya na ibahagi ang kanyang sariling kwento at i-record yung boses niya. ba? Diba? Para nang sa ganun ay maging inspirasyon din siya sa iba na nais din po na mag-VM dito or mag-send ng kanilang kwento sa pamamagitan ng pagbo-voice uh, sa kanilang audio recorder sa cellphone. At ganun din po, inanyayahan na rin po natin ng lahat para nang sa ganun ay mayroon din po tayong makolektang iba pang mga kwento sa pamamagitan ng pagbo-voice message ninyo mismo. Mas mainam kasi na parang kayo din yung magkwento. Pero kung hindi kayo good in, alam yun, oral communication, adlib-adlib, sige, isulat nyo na lang guys. Walang problema din naman yan. Yan din naman yung pwede natin gawin. At ako na lang pong bahala sa mga kwento ninyo. Sa nagsasuggest sa ating Spotify podcast kung pwede daw tayo magkaroon ng parang regular natin itong mga VMVM para first hand na talagang direct from a listener or a subscriber daw yung ating uh, story, pwede po natin gawin kung talagang enough yung materials na ating natatanggap. Kaya ilang beses po kami nagko-call on sa mga, uh, syempre may nais na mag-VM para na sa ganun din syempre ay magkaroon din tayo enough na mga materials para ma-irregular natin ito as in magawa natin every week. Ibig ko sabihin sa podcast natin or kahit dito po sa YT. Pero kung hindi po enough at, at uh, hindi magiging consistent, kumbaga, uh, wag muna, wag muna natin biglain, parang ganun. So ito na, ang kwento ni Chai. Ako pong muli sa Red hanggang sa susunod po nating kwentuhan, tuloy-tuloy lamang ang hawaan at wala ng galingan at lahat tayo ay maging solid, HTV, positive. Ating pakinggan ang kwento ni Chai dito sa SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Hilakbot. Ako po si Cheng at kami ay iilan lamang sa avid listener ng inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kwento ng aking kapatid at ng aking nanay. Nangyari ang kwento sa bahay nila nanay. Bahay na kinalakihan namin describe ko lang yung bahay namin. Ah, uh, maliit lang yung bahay namin. Ah, uh, kon may konting lakad mo lang nasa tulugan ka na. Halos magkakadikit yung tulugan, kainan, kusina at CR. Meron kaming maliit na taas na ginawa yon nung mga nagsisilakihan na kami. Tatlo kasi kaming magkakapatid na babae. Hindi ko alam pero parang ang tawag doon mezzanine ata. Parang ang kasya lang yung halos yung kama namin uh, Jura box, lagay ng damit ganun. Para lang sa amin tatlong magkakapatid na babae. Uh, bali, nagkukwentuhan kami nung time na yun ng ate ko, dete ko, tsaka ako. Ang pinag-uusapan namin, yung mga nakakatakot na experience namin sa bahay. Halos lahat kasi kami naka-experience doon. Pinagtataka namin kasi napakaliit ng bahay namin. Pero ang dami namin na experience na nakakatakot. At isa na doon eh, Palagi kaming nai-sleep paralysis sa tuwing matutulog kami doon sa taas. Nag-start lang yung sleep paralysis namin nung mga nagdalaga na kami. At isa nga sa pinaka nakakatakot na nangyari na sleep paralysis doon sa taas namin ay eh yung nangyari sa dete ko, yung pangalawang kapatid ko na babae. Pangalan niya is Joy. Bale, si Dete Joy. Natutulog daw kasi siya noon tapos nakatalokbong siya ng kumot habang natutulog. Yung talokbong niya ng kumot, yung hanggang ulo takip, ganun. Tapos bigla na lang daw niyang naramdaman na parang may nakadagan sa tiyan niya. Di na siya makagalaw. So, ayun na, na-sleep paralysis na siya kasi madalas siyang ma-experience yun. Minsan, kakaidlip niya pa lang, na-sleep paralysis na siya. Basta doon siya sa taas tutulog. So, ayun nga, hindi siya makagalaw. Hindi daw niya nakikita, pero alam niya na babae na nakakulay itim, mahaba buhok, yun nakadagan sa tiyan niya. Tapos may pilit na nag-aangat ng kumot niya sa may gilid niya. Pilit binubuksan yung kumot niya. Nagulat na lang siya kasi naiangat nung batang lalaki yung kumot niya. Nakita niya na batang lalaki kasi nabuksan yung kumot niya. Hindi niya na matandaan yung mukha pero alam niya na batang lalaki yun. At doon siya nagising. Habang nagkukwentuhan kami, bali, bigla na lang sinabi ng nanay namin na, Ah, yung magnanay, napanaginipan ko na din yun eh. E di, nung sinabi ng nanay namin, natakot kami lahat. Kasi, hindi naman namin alam na na-experience din pala ng nanay ko yun. Kasi, hindi naman kasi siya yung tipo na matatakotin gifted masya sa mga ano. Minsan pinapagalitan niya pa kami pag nagkakatakotan kami dun. Kasi nga ang light-light ng bahay namin. So, ayun, kwento niya na ang nangyari naman sa kanya na sleep paralysis is doon siya sa taas din natutulog. Tapos, bigla na lang siyang nanaginip nga. Sa panaginip niya, eh meron nakaharap sa kanya na babae na yung lapit ng, yung distansya ng mukha ng babae sa mukha niya is sobrang lapit lang talaga. Tapos yung hindi niya makita yung mukha kasi yung buhok daw nung babae is nakatakip sa mukha niya. As in wala kang makikita, buhok lang niya. Tapos nung hindi daw niya naririnig yung boses, wala siyang boses naririnig, pero alam niya nagsasalita yung babae. Kasi yung sa part ng mukha na, yung sa buhok na part na sa bibig, gumagalaw yung buhok. So parang yung hangin, pag nagsasalita ka, gumagano yung buhok. Tapos parang umaano-ano pa nga sa kanya yung buhok kasi magkalapit talaga yung mukha nila sobra hindi niya naririnig yung sinasabi ng babae pero sa isip niya alam niya kung ano yung sinasabi ng babae ang sinasabi ng babae eh parang gusto ng babae na ibigay sa kanya yung batang lalaki na kunin daw ng nanay ko yung batang lalaki kaya lahat kami nung narinig namin yung kwento ng nanay ko natakot talaga kami dahil hindi namin na-expect na pareho pala nang napanaginipan ng nanay ko at saka tete ko. Yun yung tawag ng nanay ko magnanay kasi nga isang babae tapos yung batang lalaki. Doon din namin na pagkwentuhan na as in lahat pala kami. Ate ko, dete ko, ako, pati nanay ko. Na i-sleep paralysis tuwing matutulog sa taas na yun. Kaya din pala ayaw na ayaw ng nanay ko kung natutulog doon. Doon siya sa baba natutulog kasi nga nananaginip siya pag doon siya natutulog. Tapos, yun, hindi rin namin alam kung bakit nangyayari yun. Kasi nangyari, nag-start lang yun nung mga nagsipagdalaga na kami. Tapos yung sa kama, brand new kasi namin nabili yung kama, hindi naman siya second hand. Kaya hindi namin alam kung sa bahay na ba mismo namin yun o sa kama. Tapos nung nagsipag-asawa na kami, nag, hindi na, tulad sabi ng dete ko, nung hindi na siya diyan sa amin nakatira, hindi na siya nai-sleep paralysis. Hindi katulad nung sa amin siya nakatira. Kakapikit niya pa lang, nag-start na agad yung sleep paralysis na ganun. Ako din, um, madalang na rin talaga ako mas sleep paralysis. Hindi katulad pag nandun ako sa amin. Tapos yun, yun yung mga kwento namin na ano. Madami pa kaming kwento na nakakatakot din sa bahay namin. hindi namin alam kasi ang liit lang talaga niya. Pero parang konting kemot mo lang, higaan, kainan, ganun na. Tapos may nakakatakot pa. Tapos yun, uh, sana mapili itong kwento, na, kwento namin. Medyo napa, napahaba siya sa mga detalye pero sana mapili at magustuhan ng mga makik- nakikinig. Uh, yun, sana mabigyan pa ng pagkakataon na makapagbahagi pa ako ng ibang kwento. Tsaka more power sa inyong program. Yun po, salamat. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya itype at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Thank you.